malam Allah ya saka da alkhairi malaminmu na gaba shine malam ahmad ibrahim wanda ake cewa gubro wanda da kaji suna kasan yau da da larabci a ah, da barbaci zai yi mana wazi tare da shi kuma akwai aran ma ahmad ah, adam idris daga garin lon aran ma tafaddal mashkur بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا بربت ان نه پکې کنه جن بربت نه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ورضوان خير أم من أسس بنيانا أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عزيز حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعبالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وآثن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مخدساتها فإن كل مخدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دا مسلم مسو نندير السلام جين سلام دوجري أدين إسلام بي كمان دي ألا سورو أودو كرانيان كمان دي ألا أنديا بناز أودو ككلو كراينا من أنديا شداتو مرسدو dalil dona laddatin dai a imamin yana musulun yana musulmaso takkiyan shi adin islam bai da takkilan doro da suwan din dalin zudu taksu ba ma sayin ya adin da kalar da yawar kurmuwan jin ba dalin zudu kuru shi islam bai takturuwa da jirin yaye shi kala tulambara andin na wanzu dalin zuɗi baran da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kaman da alai sha kasassu sha cikunoto kuru shuru malin mu ba shuru gonyo ba shuru kaza da lau ba shuru kaza da layin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ramdi kaman da yin kala jiri do sunna kan gabaran da sallallahu alaihi wa sallam mana yin dalin zuɗi yana musulun so. shi bara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma da awdo isu hammu krazuna da awo adin na samzunan bai adin na lezunan bai niya lezunan bai suwa lezunan bai futu kasu rugamin na lezunan bai ningidi rugamin nan bai jirido awodo adam gane kaningacin na ado so ne umma allo idano zuna diya kuru kan ga daga gonum cidama kaman da nya sumayin ba lera waja kuru daraja ade gawalan kaman da shuru daraja hapsu shuru daraja cira ya adnonyo futu dai kan ga yamar guzina da dai tsoro ali imran ne ga yellotoye to lafal gonye gana tambaya da ne kala bayan da dorga yan sai na dai kaman da alai guzina wa iza akhadha Allah mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum gona leo wa iza akhadha Allah mithaqan nabiyina lama ataytukum من كتاب وحكمة ثم جاءكم rasulun. Hmm. نعم ثم جاءكم رسول من أنفسكم نعم لتؤمنن به ولتنصرنه جري قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا جري قال فاشهدوا وأنا معهم من الشاهدين gonale faman tawalla faman tawalla ba'da zalika fa ulaika humuz zalimun ne ko ngaidiya zalimun ba fasiko na kaman da Allah ramdan zun baran da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mugujin suru ali imran nen wani wa iza akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabi wa la tansurunna la menene la tu'minun nabi wa la tansurunna qala akrartum wa akhadtum ala zalikum isri kan ga yamar da an ga goljin yana musulma so ada kala da rutula raga kaman da rono kaman da kan ga yamar da wono wa idh akhadha Allahu mithaqan nabina tanno dia sado kaman da alai wa dugo zuna kada sha kan ga yamayan wadu da yagowa da bara a kaman da ala kangayan manza wadu goza kaladiya sai kangayan mado sai ya zuce da bara da da bana zai diya ngirin zugo zai diya letin ramzu dunwa zai diya ada ya rawa da goza do kamar da ya sayi nan kangayan mara zujo dalin do kamar da andirin ga igul daraja da darajar kangayan sallallahu alaihi wasallam ba andirin fulezin dalin zudu kam shirar daraja kam kurai fulemi gaya da yi kam kuran misal goni min gaya mai ya fule zai talaful ya fule zai kan gaya makura kura goza do ulul azumin min rusul sai mafule zado ne bara andeda bana zai diya ngurun za goza indiya leturan za bana zai indiya ada yarwa da goza kamande a aqrabtum adayruka sannuwa wa akhadtum ala zalikum isri kala adaynuwa daga nan kaman da alai diya ngai dukan ga yammal gulonnya faman tawalla ba'da zalika kam don gawo sor zuna da adayin gawan ayyuka bande wono wala ka mul fasiqun na sai na zalimun no karawno amma da ya fasiqun ranga yoyi fasiqun da tumangana yo hannan ga don diya haramin musulman zo wallahi tamnyo adin islam da rumin na da shi madiya musulun da adin musulun mukalakon kuru adin islam da da kirjin ba fito barande barande sawa goza le zara dogon ci ba wallahi mai dajin ba jiro dalin zuru risala mai mana lakarau mana zina mana shi ma da wallahi karo karo rinta Wano wono kanodi angelaro kam dibi akano dia panjum baya eh, eh arab batu karazu tilam ngai arab de karazu ilmu karazu ma nojinna wala yakmulu alqawlu alimani illa bil amal wono anangaya la ilaha illa allah muhammadur rasulullah nan do jirnin ma da kazakajin ba monjin ba sai cida kalmiya rangayoyi daiwan wala qaulun wa amalun illa binniya ranga ya shimlan jirnin ma shidanin ma da ma ya kalami a monjin ba ranga ya daiwan wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunnah la ila illa Allah ce mun jirnin ma da kuzukujin ba ranga ya shi da kalamiya Cida kalin marma monjin ba nya kalamiya ya kalin marma ya na musulmaso monjin ba sai fon barande ya kakajiya dole ranga yi amma ko da hutu goyena da ya na musulmaso kam su su din biya farawo lenin gira alamun da ne shi kenan kam larusa su din jirirar lenjen wada kamar mai jiriro bara dai su do ada samma fum lamba purunye nyi musulun. ranga yoyi yi ya na musulun maso shi adin ruwa da fa shikran a monjin ba wallahi lazim jiriro bayantu na yaye wallahi bulan don malama nguron don malama wallahi ni nafka da don malayya kirmo isro goja wallahi hujjan rawa jiya. shi bara da zamdama ba malam zuwa ni wanda malam mu ranga yoyi bara da malam zuwa malayya jurna shi mu malam zo ha ikra bi zim rabbika alladhi halaka halakal insana min khalaq shi malam zuga ya ha malam zuga ya shiru kula gurjina yon ni wanda malam nan mu kalam kore, kangal tambir galle lezu sukurin bune bune kamzu suru bune rigawo dina fazardu wajina ta ni ni tala ngai kamsu da undu malam namo mu le na kore aduna da yanzu ilmu ba ya na musulma so monjin ba monjin nya ya yi maza irin romin da yin ni mai malam lim la lanyi kaza dala ran ga ne ayayin nam kaza la da dimin kuri ilimin ba ma monjin ba an maya na musulun so wallahi ladayin laman adir ya siyo yau bara an da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ruya da abu bike gai kaman da ya sha kasassu sha zujo dalin zudu ngai dai ya da musulun dai ya na digirta magana bunya nalan kaman da al yawma akmaltu dinar dinakum gudna da ya gana gona gone lewdo اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نعم ورضيت لكم الإسلام دينا ليدا يدعني سيطة روا دائك من دي على يونو اليوم أكملت لكم دينكم ورا فران يا كو عندي نيرو كذكي yaro kazakaye adin da da cin na yaro cikayyana ranga waraditu lakum al-islamu yawma din uh, waraditu islamu dinan andirun andi ne yiru yirtiyana adin islam da shi ma adin no subhanallah <coughs> <coughs> na'am adin islam andirun ne yiru shi ma adin no dayi imam malik yawon al-nadiya da al ahadiya al-yawma akmaltu bani ma da al al-ahadiya kulan a wa'adin nawazin din bari ru'adin nawaljin ba to Yeah, I <clears throat> dai kuro aw adin da wanzu yin da bari adin da waljin ba suyan kal nyayan kal kirayan kal da gawayen kal fannin mu gawen kal a wado barande nafsu yi da al'umma allo umma a wai da nozu yi da falma ba amma ko da yi umma musulun maso a yi aikilan tudin undi awron zai sudin dai da ya na musulmaso ada jero gonya ada jero gonye leya dia lera wajiya, wallahi ndo gante ba ndo gante ba sulan no ha ni musulun musulun ni min a awo islam bai gudzana daga indi min ma wallahi tallahi lera wajen ndo gante ba sulan no diya amma da yi surufa da lakaman da alayin ramdan za kamar da Allah malama isa a bayan za ma ba kamar kawai iskin nallo, sai na yi auka da bayan zana kura awu guzana da ramdan zan ga auka man da guzana guzza ga yi nduma isa a wara zu su dai guzana ba a bi kamar da Allah guzza a yi nan garo wada lairawa wajiya? shi da ya fu kaman da danyen da dia lairawa wajiya? Ndua gan temba dia awo gultin adu gonya gan shilan fom gati ma. lera waje wallahi ci da danyan yang ngawlan sai na dai gartama kama suratul kafi tullaliya na lan kaman da gujin bai kul hal ukum bil ahsarina a'mala rangaye kul hal ukum bil ahsarina a'mala na'am الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سمعا وش داي كمان دي يونو قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا كما نير حوران زاكين باوا hamdo cidan zajje tubulai tana da ranga gani qul hal unabbi'ukum bil asrina a'mala ñineeru hawaranza ke mbawa hamdo asartana dunya allan cidan zadde sulle lezina allazina dalla sa'ayhum fil ayati dunya hamdo cidan na allan buletu de sulle lezina ay suka kalafon den ga dam salayan kal de sallallahu alaihi wa sallam hatta sala hatta tanjur awodo adillan dimin ad sammaso da zu sawaro idan nozuna kaanzu dichidum ma Da ile rawajan do gantimen kaanzu dimi ma le rawaja ni min duro allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya gaya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a tuman zan cidan gala cida zai kan misallo wuri damnawa yaye eh, eh, eh. kama kamdo kleliya kawuskiya rangaye sandure sirin na tukun jalai ngulawa bara da shirin gunzu lerawaje kuma do zantin jin? damnuwa ya gana wuda manayya rangaye yawan nan gadaro da ya harami musulun so wallahi kala adin alain danyo aw alai gunzunan kalalan danyo wallahi hatta ma sawa ruya da wallahi tallahi shida da barande sallallahu alaihi wasallam be wade wo sayru sadin no moda sadin kuru ade ngawalan ya zana rizana amma ndi kam koyi ai mari yande ai mari yande wallahi da nan gadar haram muslim maso wada ci da yadda yande awo kaman da alai sirana shi madiyo shima ndiro katolera waja andian kal kamwandian kal dulindian kal kuru aden gawan haramin musulun zo kuma an di sunna rubutu yana an ga alu sunna an ga amma audu a jamnimin da wallahi kam la sunna din fanzur ga me sai a jamnimiya durin zurumiya shida kadin zama gade wallahi lazim gundala gwata famzain ku malale zakarin zain wallahi adad jeru goye lera ronda wallahi asalan nan do gante ba kurun do do gante do gante rayanar wajjadiya wallahi sai bara barande gayya do gante rayanar wajja luran izkura kada gayya do gante rayanar wajja sai hadisa barande gayya adlan don do ganten allan do lera waja an da bara an da kallo cinyan amma wallahi foto kamar na da kan lo wada da ta wazi dikin kan yiro leni me tadan ya gade mun ya gade ada gonye leya wallahi leran dogan tamba tangno dia shiradu so ruguzai ada shiradu ada zau zawzaw zawrinta shiradu ada farnan ba ko gade gade tulur ada zamni mima koro gade-gade ra zamun shira do ada palinimiya diya kele kausarere lenimiya bara an daya gami nan gadiro shi yin ji yan ba ji kele kausarere yan ba ada yin ya dutin ran ga yi ada yin gawon ya dutina yin shi yin bidiya ma ran ga yi kukunoma suru adin nero a wula kukunnum gina to da shi mai bidiya do ran ga ya adam rubara an da sallallahu alaihi wasallam da guljin taraktukum ala mahajatil bayda wano ranga yoyi wannan dai kwanzar kana kala kriable pagyan lailuha ka nahariha bunin zai kalmuskun zai alaman na kause dai la yazigu anhu kam zituma badiya illa halikun sai kamiyata kan biya layar bara da ya da sas ko zai ba romiya to shaman yiyata wadda luran kiran zuzun ya fai zai wadda hanzu lasu su din bin ya fai zai wallahi kam do lai bara da ya da kwanjiyar da wallahi ba yi zina ana makul hal onabbi okun bila na amala do Allah zina dalla sa'ihu fil hayati duniya wa yahsabuna annahum ha wam yasabuna annahum yusinuna suna'a. sande ci manzan ci dangalan ci da zai to adnan gadur harami musulman maso ci dangala diyo lebara den danyo luran galar kautumar walnyo salabu ne saritumar walnyo asham taɓawoye yin biya litinin da lamisa sidin bara da sallallahu alaihi wasallam sai ya sidin ayin da gonyo kijiyar walnyo dalin zuru kama andi na lan nafkada ado kamin buroi surun den nonye nde ndu buron bajin surun den nonye nde kuru kama nde karuzna ranga yoi ade ngawalan ndu surun den kon numaro ndu manoti ndu zan numaro noti amma dia ya na musulma maso kaskallo wallahi kalale baran den danyo kuru moda ngallaro adin dero moda diyo ngallaro alan godonyo kaman da ala andiya sama wannan garo hatta dia tangno shibara ande sallallahu alaihi wasallam de kalan zuro moda godojin allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika abi allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika ranga ya kaman de nyimakaru makaru ya ala karunde da kala jirero kala jirero tawatkune ada yero barande kamande ala yi ni sayiro kala nan mu ala gudojin gairo da ala suna farawunan yi kam gala sayi ai bi auro a da yi yero mu wajen gairo a da yi ganyar no yana musulman so kallo danin gamma da mafa wallahi sai alan godo godo ni miya kakallo adin na da khiranan mai fomtun mai kakallo bara an dida gamin mai wallahi sai alan godoni miya dalin zu bi shi bara an dida zamdu mai tambiya kalan zura alan su din yau abin yi dis abi wudu abi an da san maso annan gadur harami musulma so danyo adin gilaro kiranyo adin nonyo undu bara an dida nonyo dalin zu da bara an dida darajan zudun narun asaduna hatta ma adin islam bidiru gam ba da ya sai baran da kasan nimiya ran ga ya kaman da dalin zudu warafana laka zikra gon sun zudu so yiro fokku kana wono ism ashhadu allah ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah gulli me anya jakon kun makakal ragaye to bara an dai duka man da Allah ya sha kasa suna amma da ade gawalan haramin musulma so adin da ka kallo ta yande auron su sunana diyan daji ade ido gonye lera lenya dia ndo gan temba kele kausar yanjiye yamba zanna roga yamba yi faida dinaro kande ya. faidan zuba chaman yi musulum da haramin musulma so wadda ka kanzu da yin dinaro isan ma abinan garu kaman da ya sunoto allo kiram ma kore ga yi kalam da kore kaman da alin ya alexuna da abinan garin dunya da rake da bikin rake da ranar turo barirwa sinerwa kasurwa rahiro bodi motai karurwa makanik ruwa boko ruwa ai mara kai kamar da ya alikono alikono ya sha abin nan garo wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun guzuna da sha abu tubasso ya alikono ka misallo na lushe na arkam la babur gudan be babur na mara babur ya da bakkero kaiwo ko na moto bakir kayo ko bena fanyi namjero garo ko bena raba rawa yo annan gadoro kaman dedenya alkono sha abutturo adiya raga yoyi nya alkono sha abutturo adoro aso ne amma da mana yada hamka dai asuzai. zai kama da na ಕಮದ mana ya aso nan ಅಸುನಮ್ಮಮ assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah salafajin rijimiya a din ma yau da ake tawon gwanin da ilimin maturu lenimin ragaye ilimin din manin ismiya da o allah do buri da matan lenimin amma an dide buri da manya da o lokta duk gafkai ya dazu lokacin duk fai da bahar wajen kam gada marziya ranar ne kam gada marziya lokacin duk gafi fai da zuma bahar wajen da o kai da ne kita wai gwaji a di tara wa karan gotan lenya na karan magwanuwa ha a yi mai da to tara da yi gwanin lenimin adama diya ya jirikanin gadi juya na musulun maso da yan nan gadaro haramin musulun maso daño adin diyo adin ar dimin ma kana sarfan dimin adin ar dim ba ma wallahi alazim deode da wartin ba ranga yi kama adin ar wanin manangaro andi shawanyan na karanan ba nan gara duk karanyen ba abi do adin Allah wani me yin nan madin do kam jin adiya yin biya ko adin adin yin barakana na da tara na Allah wazirin wa da ko ko yin barakana ne miya ko da kam layin mangar an nan gadar da yi undiyaye a adin ne sarana da kaladin dazu a bara da guzu a kaladin dazu ala nan garar sadu ala a wanda kiraniyan ala nan garar diyo ala lera wajen shi so katun da yaron wanzu subhanakallahumma bihamdik dan da sunna yawwa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam ibrahim kira shi dina kala Allah ta